Het salem van David, ik roep u aan, o Heere, my rots, draai nie stoeswijgend van mij af weg nie, so dat ek nie, as u teenoor my bly swijg, word soos die wat in die kuil neerdal nie. Oor die stem van my smeekinge as ek u aanroep om hulp, as ek my hande ophef na die binneste van die heiligdom. Rek my nie weg saam met die godeloose en saam met die werkers van ongerechtigheid nie, wat van vrede spreek met hulle naaste, maar daar is kwaad in hulle hart gee hulle naaldade en na die boosheid van hulle handelinge, gee hulle na die werk van hulle hande, vergeld hulle na hulle dade. Omdat hulle nie let op die dade van die Heere of op die werk van sy hande nie, zal hij hulle afbreek en hulle nie bou nie. Geloof sy die Heere, want hy die stem van my smeekende gehoor. Die Heere is my sterkte en my skuld, op hom het my hart vertrouw, en ek is gehelp, daarom jebel my hart en zal ek omloof met my gezang. Die Heere is een sterkte vir hulle, en hij is een vesting van verlossing voor sy gesalfde. Verloos volk in sien die erfdeel, en wees vir hulle herder en dra hulle tot in eeuwigheid.